Esto no es una prueba. Este es su sistema de emisión de emergencia anunciando el inicio de la purga anual autorizado por el gobierno del país. El uso de armas de clase 4 y de nivel inferior está permitido durante la purga. El resto de armas están prohibidas. Que Dios les acompañe a todos. termina usando pote, pote. no le pongo el labio en el bigote, relax. Te estamos yendo por el pote, uh. Ahora me arranca de malo que yo te hice. Tú eres tremendo soplapote, tírate. Que devuélvete con lo que Sancho Panza. Tu cuerpo sigue siendo Don Quijote. Ocurra, va buscando por la burra. Loco que con una zurra, como susurra. Y yo voy a sacar la zurra. tú sabes quién yo soy. Yo estoy ready para ti, tú sabes quién yo soy. para ti, tú sabes quién soy. yo le doy. Yo le doy. Yo para ti. Yo le doy. ti. Esta va dedicada a los ocultos, a los que se dejaron ver y a los que faltan por mirarse. But